Ki sa Toma ap pote? L ap pote zouti li. 3. Ki sa li pral fè ak zouti yo? Li pral fè yon tab. Ak kèk chèz. 4. Ki kote Mari prale? Li pral kay sè l. 5. Ki sa Mari pral fè? Poukisa? Li pral chache yon moulen pou l moulen yon ti kafe.